Corinthian water. ανοίξουμε τα μάτια, να σχολιάσουμε, να σχολιάσουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν και αυτά τα οποία έρχονται. Καλημέρα λοιπόν σε όλους τους φίλους που μας κάνουν την τη από την Αλεξανδρούπολη, την Δράμα, την Ξάνθη, την Κομωτινή. Καλημέρα στους φίλους ask you людей, а του Τσίπρα, των Ευρωπαϊστών δηλαδή εδώ, ε, και να του πληρώνει και το χρέο. Εντάξει, αυτά ζητάνε. Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η Ευρώπη. Η άποψή μου δεν αλλάζει εδώ και αιώνε. Ε, πρόκειται για τον ε, εξευτελισμό τη ανθρώπινη υπόσταση. Αν είναι ένα μέρο στο οποίο έχει ξεφτυλιστεί η ανθρώπινη υπόσταση, είναι η αποκαλούμενη Ευρώπη. Σε όλε τι βαθμίδε. Από όπου και να το πιάσει, είναι ωστόσο ο πολιτισμό. Η επιβολή αυτού του κατεφημισμών πολιτισμού, του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Όπου πιστεύω, ότι την απειλή του θα την καλύψουν με τα αρώματα, την απειλή του μυαλού καλύψουμε με τα αρώματα. Και με τι παραγγελίε σε μεγάλου ζωγράφου και μιλήτε Πώ το λέει τώρα ο Αλέξη? Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρί αυτό που θέλουμε. Μέρο του καθημερινού δεν θα μα έχουν μείνει. Είναι το τι έμεινε μα και τα ρόμα. Τώρα αυτά. και για να διαχειριστεί το θέμα των

какой-то отдельности η Τουρκία στην εμπλοκή του ΝΑΤΟ. Λέει παρακαλώ, αν η Τουρκία λέει δεν συνεργαστεί, Gracias. selfish

40.000 ευρώ. Και προχθές you know, to break Λοιπόν, αν είστε την ιστορία, ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα είναι αδελφοποιητό. Το διάβασε και στον τοίχο με την ευαλία του Σουηδικού κόμματο, το οποίο ζητάει να νομιμοποιηθεί η αιμονιξία και η προσφυγή εκείνο εκεί που κάνουμε σχέση με τα πτώματα. Ε, λοιπόν, σου λέει γιατί να με Κατάλαβε αυτό, εννοούν ελευθερία αυτή. Ε, Περίμενε από νέου ανθρώπου να τραβήξουν τη γραμμή Christ was actually проплешь. έτσι και τις έπαιζε. Δυστυχώς δεν, είχα πραγματικά δηλαδή αυτά τα τα βγάλω στον αέρα. Όχι για να γελάμε, για να κλαίμε. Μια φέτσα κυριολεκτικά η οποία όχι δεν ήξερα ξέρω, πάντα, αλλά είχε στο δεν 20 ψήφου είχε. Και του λέει, θα τη του Νίτσου του Νίτσου εκεί, που σε βγούμε believe κοινωνικές πολιτικές. όπως έλεγε και ο συντάξει τώρα. και λέει τύπικο παρόμοιου 10 συντάξει, 8 συντάξει. Αλλά δεν όμω έτσι, ο οποίος παίρνει παραμάσχευα τη γυναίκα κάθε μέρα και πάει για καφέ, πληρώνει τρία ευρώ το καφέ. Λοιπόν, γιατί παίρνει δύο-τρει συντάξει τώρα να Θα μου οι πρόσφυγες δεν σταματήσαν την είναι Δεν με やる how do you 什么时候 Δεν θα σα έλεγα. Δεν είναι οι Ααα, που βρες εσύ κύμαση. Μου την έστειλε εδώ. μαύρο κουτάκι σήμερα, εκτός από τι πολλέ πολλές ευχαριστίες και για την τιμή και για τα μηνύματα, και να προσθέσουμε τις περισσότερες ευχές να σας